Koga on subhanahu wa ta'ala uputi na pravi put, ta je upućen i nikoga u zablu ne može odvesti. A koga on azze wa džel ostavi u zablu i taj nikada pravoga puta neće naći i nema onoga koji će ga na pravi put uputiti svjedočim da nema istinskog božanstva koje zaslužuje da bude obožan osim Allah subhanahu wa ta'ala. I svjedočim da je Muhammed Allahov rob i Allahov poslanik, koga je on subhanahu wa ta'ala poslao sa istinskom vjerom, da izdigne iznad svih ostalih vjera, pa makar to bilo krivo mušnicima. Kaže Allah subhanahu wa ta'ala u proučenim majetima u prijevodu glasi – Ovi koji vjerujete, bojte se Allaha istinskom bogobojaznošću i ne umirite nikako drugačije osim kao njemu pokorni i predani muslimani. Ovi koji vjerujete, bojte se Allaha i govorite samo istinu. On će vam vaša djela ispravnim učiniti i grijehe oprostiti. A onaj ko se pokorava Allahu subhanahu wa ta'ala i njegovom poslaniku sallallahu alaihi wa sallam, taj će postići pravi uspjeh. A zatim, najbolji govor je Allahov govor. Najbolja uputa je uputa njegova roba i poslanika Muhammeda sallallahu alaihi wa sallam. Najgore stvari po din su novotarije. Stvari ne utemeljaju na riječi Allaha subhanahu wa ta'ala, niti na riječi njegova poslanika sallallahu alaihi wa sallam, a svaka novotarija je zabluda, svaka zabluda vodi u vatru da nas Allah subhanahu wa ta'ala sačuva od njih. U prošlom dersu, to jeste u prošlu subotu smo alhamdulillahi rabbil alemin, govorili o propisima, to jeste o načinu, ispravnom načinu, načinu uzimanja abdesta, gusula i tejemuma. I nadam se, inša Allah, da je to bilo dovoljno jasno, a možemo se čak i posjetiti ako bude potrebe da ne bi sad oduzimali vrijeme za to da onaj ko nije razumio, može kasnije upitati način, ispravan način uzimanja abdesta, ispravan način uzimanja gusula i ispravan način uzimanja tejemuma. A danas ćemo inša Allah nastaviti vezano za ovaj ibadet, to jeste za ono što prethodi ovome ibadeta, to jeste namaz. Kako da mi uredimo svoj namaz, kako da ovaj uzvišeni ibadet dovedemo do te mjere da Allah subhanahu wa ta'ala bude zadovoljan sa nama, kako da se njemu uzvišenom što više približimo obavljanjem namaza, kako da što više udovolimo njemu subhanahu wa ta'ala, jer je on uzvišeni nam to naredio i namaz je braću naređen kad je poslanik sallallahu alaihi wasallam bio na mi'arađu, znači naređen je na nebesima. Zbog važnosti namaza Allah subhanahu wa ta'ala je objav ovu dao da se desila u noći mi'arađa kad je poslanik sallallahu alaihi wasallam bio uzdignut i Allah subhanahu wa ta'ala mu je objavio namaz. Namaz ima toliko važnost i to je najveći tjelesni ibadet koji rob iskazuje i čini prema Allahu subhanahu wa ta'ala. A općenito je znači ibadet sve ono što Allah subhanahu wa ta'ala voli i traži od roba da čini svojim srcem, svojim jezikom i svojim tjelesnim znači načinom robovanja njemu subhanahu wa ta'ala. Mi ćemo kazati u mnogoj mjeri mi svi znamo klanjati. Kazat će ljudi, i ostali i ja sam nekada znao klanjati. Međutim, braćo, šta je ovdje stvarna suština ovoga ibadeta jeste da se namaz obavlja sa strahopoštovanjem, da se namaz obavlja sa skrušenošću, da se namaz obavlja onako kako je to činio Allahu poslanik sallallahu alejhi ve sellem. Jer da ljudi svi ispravno obavljaju namaz, namaz bi ih odvratio od onoga što je loše. Namaz bi ih odvratio od ružnih razvratnih stvari. Namaz ljude odvraća od ogovaranja. Namaz odvraća od potvaranja. Namaz odvraća od svih stvari s kojima Allah subhanahu wa ta'ala nije zadovoljan. Zašto ovo sve govorimo? Zato što onaj ko iskreno obavi namaz, po propisu onako kako mu je naređeno, to mora da ostavlja traga na njegovom srcu. Jer namaz je život srca. Kaže uzvišen je sredvila. Inna salata tenha anil fahšai wal munker wala zikru Allahi ekber wallahu ja'lamu ma tasne'un. Zaista namaz odvraća od svih vrsta munkera. Šta su munkeri? Znači svako zlo i način onaj s kojim Allah subhanahu wa ta'ala nije zadovoljan, namaz će te odvratiti od ovakvih dijela. Zato se ponekad čudimo kada vidimo ljude koji kažu da imaju pet vakata namaza, a vidjet ćeš da ogovaraju, vidjet ćeš da potvaraju, vidjet ćeš da iznose ružne i teške stvari protiv Islama, čak ne uzbila, ili protiv sunnata poslanika sallallahu alaihi wa sallam. Šta je uzrok ovome? Uzrok je zato što ne obavljaju nama sa hošuvom, ne obavljaju nama sa skrušenošću. A u drugoj suri Allah subhanahu wa ta'ala kaže Auzu billahi min ashshaytanir rajim, bismillahir rahmanir rahim. Kad eflaha al-mu'minun uspjeli su oni koji vjeruju. Ellezine hum fi salatihim haši'un. Ko su oni koji će uspjet? Od vjernika. Oni koji namaz obavljaju sa hošuvom, sa skrušenošću. I zato, braćo, vidjet ćemo u našem životu i u džematima i kroz braću i kroz njihovo ponašanje, vidjet ćete šta njegov namaz ostavlja na njemu. Vidjet ćete po džematima kakav je uspjeh i rad džemata i kakav trag ostavlja njegov namaz i zajednički namaz na taj džemat. Pa ćete vidjeti da džemati u kojima se namaz obavlja sa hošurom, da su to uređeni džemati, da su to dotjerani džemati, da su to džemati u kojima živi islamsko bratstvo, da su to džemati u kojima se srca najviše vežu za Allaha subhanahu wa ta'ala. Jer Allah uzvišeni dao da se to osjeti na ponašanju, da se to osjeti na vladanju, na hlaku muslimana i unutra u mesčidu i van mesčida. Zato što vidiš da nur na licu sija, tragovi abdesta, tragovi namaza moraju ostaviti traga na srce, a isto tako da ostave traga na licu. I mi molimo Allaha subhanahu wa ta'ala da nas istinski učini od onih koji namaz obavljaju sa strahopoštovanjem. Ponekad ljudi će isto ovako kazati. Ja kaže istinski vjerujem, ali ne klanjam redovno. Ili kaže ja vjerujem, ne uzubila je ta'ala, ali ne klanjam nikako. Znači da odvojimo ovu kategoriju od onih o kojima govorimo. Da ne bi ljudi živjeli u iluzijama i u zabludama. Jer nije pametan čovjek koji ne radi ibadet prema Allahu subhanahu wa ta'ala, a nada se njegovom oprostu. I kaže ja se nadam moj Allah je moj gospodar je milostiv, ali ne uzubila je ta'ala ne mogu ja klanjati ili neću da klanjam. To su znači prazne iluzije s kojima se ljudi izigravaju ko namjerno ostavi, znači kad bi kazao ne uzbila samo jedan vakat, da kaže neću da ga klanjam namjerno, dolazi u situaciju da se kotariše svog dina potpuno. A da ne pričaš da ne klanja nikad i da kaže ja se nadam Allahovom oprostu. Zar misli da se može izigravati sa Allahom subhanahu wa ta'ala? I znači da ne pričamo ovim kategorijama. Jer Allah uzvišeni spominje se razvila kod stanovnika džehennema koji će biti znači u vatri, već su u vatri. I pita sad, ma seleke kum fi sekar? Kalu lemne kum inal musallin. Šta je vas dovelo u sekar? Šta vas je dovelo u džehennemsku vatru? Kare nismo klanjali. Tako da ovim ajetom razvijemo sve šube onima koji kažu da mogu da ne klanjaju, a da budu muslimani. Da mogu da ne klanjaju, a da se nadaju Allahovom oprostu i da mogu da ne klanjaju i da kažu ja nisam dobro upućen u to. Neuzubila je tala da dospije u džehennemsku vatru, samo ovim ajetom on je stavljen van snage da sebe dovodi u opasnost. I zato poručujemo znači svima i ovima i onih koji slušaju kad pitaju za ove stvari da šeitan prokleti želi da ga odvoji od ovoga najvećeg tjelesnog ibadeta i da ga ostavi na stramputicu da bi tako zalutao sa pravoga puta i da bi ne uzbila je tala sa šeitanom prokletim bio u džehennemu da nas Allah sačuva od toga. Znači da ove iluzije ljudima kažemo i dademo da je put oni koji ostavljaju namaz, izigravaju se sa namazom da je to put oni koji sebe svrstavaju u kategoriju oni koji žele da uđu u džehennem neuzubillahi ta'ala. Jer kad kažu mi vjerujemo i mi volimo Allaha subhanahu wa ta'ala, a zašto onda ne klanjate? Onda nemaju odgovora. Jer hoće još da pripišu da nije obaveza da mora klanjat, nego da je obaveza da u srcu osjeća, da vjeruje, a sve ostale ibadete nije dužan da izvrši. Međutim, mi smo ovo sada razjasnili i da objasnimo tim ljudima ko hoće da bude od Allahu pokorni robova, iskreni robova, da uđe potpuno i da obavlja namaz da bi dokazao svoj iman. Jer uzaludno je govoriti da vjeruje ako nema ibadeta. Uzaludno je odlaziti u fabriku da digneš platu, nisi nikad ušao na nju. Oni bi kazali idi prvo u ludnicu pa onda dođi da vidimo šta ti je. A ne bi nikad naplatio ništa. Tako i onaj koji uzaludno tvrdi da vjeruje, a nikad nogu nije preko džamijskog praga prebacio unutra, on nije normalna osoba. Zato što iznosi sam o sebi, laži sebe, svrstava u ljude koji nisu normalni. Pa molim Allaha ponovo da ih naputi, da ugledaju svjetlo Islama, ne bili došli da se opravdaju. To je jedna stvar. Druga stvar, isto tako u našem okruženju, braćo, ima ljudi koji uopšte ne znaju za obaveznost namaza ljudi koji nisu podučeni namazu. Mi smo danas imali prilike ili prije, kako kad vidimo ljudi koji se žale za neke tegove, ili bolesti, ili bilo šta, pa kaže, ne osjećam se dobro, da li bi mi moglo da se uči ili nešto drugo. Kad ga upitaš, klanjaš li kare, ne klanja. Znači, traži čovjek siroma rješenja. Da li si ugrijan da klanjaš kare, jesam ali ne znam. 60-70 godina, takve treba podučiti da klanjaju. Takve treba podučiti na kakav način treba da Allahu subhanahu wa ta'ala roboje da bi mu pomogli ne bili te možda posljednje godine života prove u namazu, ne bili strevo Allaha subhanahu wa ta'ala, a da bude od onih koji namaz klanjaju. Jer zamislite, braćo, te gobe iz naših porodica, da Allah sačuva naši očeva, majki, sestara, djeci, kako će doći pred Allaha subhanahu wa ta'ala da izgubio namaz? Kako će doći obavezu kojom ga je Allah uzvišen je zadužio najveću tjelesnu obavezu da dođe pred Allaha uzvišen i kaže ja sam izgubio svoj nama. Šta će drugo tražiti? Kad poslanik sallallahu alejhi ve sellem kaže prvo zašto će čovjek biti pitan na sudnjem danu jeste namaz. Ako mu namaz bude ispravan, bit ćemo ispravna i ostala dijela. Ako mu namaz ne bude ispravan, nećemo biti ispravna ni ostala dijela. Čemu da se takav rob nada. I zato je naša obaveza, mi koji znamo, da ih stalno pozivamo i objašnjavamo, pa kad ne bi ništa znali, da mu kažeš, kaži Allahu ekber, kaži subhanallahi, alhamdulillahi, wa la ilahi illallahu, Allahu ekber, idi na ruku. Da ništa ne zna, ponovo je obavezan klanet. Jer ima i badjeta u islamu, braću, kojima nisu zaduženi svi ljudi. Kao što je, na primjer, zekijat. Jesu li svi muslimani, zade, ovo je temelj islama, Ali je li svaki musliman zadužen zekijatom? Nije. Nego onaj koji ima visinu vrijednosti da mora dat. A onaj koji nema nije dužan. I možda čovjek čitav život živi nikad nije u životu dao zekijat. Ali je ubijeđen da je to naredba od Allaha subhanahu wa ta'ala i kad bi imao zekijat on bi ga dao. Isto tako hađ. Je li obavezan svaki musliman da ide na hađ? Obavezan je da vjeruje da je obaveza da ide, ako nema uslova i sredstava da ide, nikad ne ode. I presali nikad u životu nije otišao i nije zvršio ovaj ibadet, a on je od temelja Islama. Ali namaz, isto tako vraćao post, da spomenemo prije, da li su svi obavezne postiti? Jesu obavezni punoletni i zdravi oni koji su sposobni za post. Ali oni koji su bolesni nisu obavezni da poste. Ako ima bolest u kojoj se ne nada izlečenju, znači profesionalna bolest kojoj nema lijeka, Njegova pokornost Allahu subhanahu wa ta'ala je da ne posti. A pokornost zdrave osobe je da posti. I znači ovaj koji ne posti je oslobođen tog i badeta i na kraju dadne iskup za taj post. Iša Allah opet upada u Allahu milost, u kategoriju ljudi s kojima će Allah subhanahu wa ta'ala biti zadovoljan. Međutim, namaz je ibadet kojim su zaduženi svi punoljetni, pametni, zdravi i bolesni muslimani. Svi Onaj koji je sposoban i zdrav da klanja stojeći, on će klanja stojeći. Onaj koji ima zapreku i nije sposoban stojeći, klanja će sjedeći. Onaj ko nije u stanju da klanja sjedeći, klanja će ležeći, ali mora klanjati. Onaj koji ne može ni ležati, samo da se na boku drži, i on mora klanjati. Sve dok mu je pamet prisutna. I zato sam gledao isto tako. Od naših ljudi koji dobro namaz obavljaju, znaš ga, možda 50 godina klanjati. Kad ode u bolnicu zbog nepoznavanja ovih propisa, braćo, kad se u starosti razboli i dođe na bolesničku postelju, pitaš ga, klanjaš li kare, ne klanja. Zašto kare, pa vidiš kakvi su ustoja, sam bolestan, star, iz ne mogu kare, mislim da i ne trebam klanjati. Kad sam mogu, klanju sam. Najveća hedija koju mu možeš ponijeti u bolnicu jeste da ga podučiš kako da klanja. Ne bi li Allaha subhanahu wa ta'ala susreo, a da bude od onih koji su obavljali namaz. A nije tako da mu dođeš i grliš ga dido, baba, babo i dido ne klanja nikako. Ako kaže ne mogu, ležim na postelji, klanjaj pored njega i ti sve uči, on sam ne drži ruke, nek ponavlja tekbir, ima inša Allah namaz. Kad ne bi ništa znao proučit, ali mu pomozi da dođe pred Allah subhanu wa ta'ala da ima ovaj ibadet. A nemoj se zavaravati njega iz sebe pa da kažeš nema on obaveze zato što je previše bolestan. Kad spada obaveza stanja ga ako padne u komu, Tada više nije dužan zato što ne zna ni gdje se nalazi. Isto tako znači obaveza oni da i ovo znamo ako bi se desilo čovjeku. Kad isto se može namaz da se dotjera, to jest da se naklanja, onda kad čovjek zaboravi na namaz. Može li se desiti da zdravi, normalan, pametan čovjek zaboravi? Može. Potpuno zaboravi namaz kao da ga nije za njeg ni znao. Kad će ga klanjati kad se bude sjetio. A svi ostali znači su dužni da klanjaju u propisanom namazu vremenu. Za Musafira je olakšano da klanja namaz, to jeste da spoji podne i kindio akšam i jaciju u vremenima ili podnevskom ili akšamskom ili jacijskom vremenu kad mu je dozvoljeno da skrati namaz na putovanju. Primijetili smo isto tako da mnoga braća ni ove propise ne znaju. Pa on misli, znači, ako pređe određeni put i može doći do određenog mjesta da proboravi dva, tri ili četiri dana, kaže, pošto ja imam vremena, ja ću svakako klanjati sve. Ali imao ti vremena ili nemo, Allah subhanahu wa ta'ala ti je dao olakšicu da se zadržiš na tom putu i da spojiš podne i kindiju u podnevskom ili u ikindijskom vremenu. Isto i ovo smo primijetili da braća ne znaju, kaže ja jesam u safira, moram klanjati odmah čim nastupi podne. Ako si ti u putu, znači klanjaš ili u podnevskom ili u ikindijskom vremenu, kad god klanjaš inšallah spojiš podne i kindiju po dva rekiata, to je namaz musafira. safira u akšamskom ili u jacijskom vremenu, kad god te zadesi period da budeš trebao klanjati, na primjer, akšam je sad u pola osam, ti si došao s puta u pola jedanest na veći. Šta ćeš klanjati? Klanjaš prvo akšam, pa onda jaciju. To je namaz Mustafira. Nema veze što ti je prošao akšam. Ako si se zadržao u akšamskom vremenu i došao u 8 sati i stao negdje, onda ćeš u tom vremenu klanjati odma akšam i jaciju i opet produžiš put dalje i ti si inšala obavio ovaj ibadet. Tako da znamo i ova vremena. Dalje sad ćemo inša Allah nastaviti, ovo smo otprilike i znamo, ali ćemo prenijeti onima koji ne znaju, ali ćemo otprilike ukazati na neke stvari vezano direktno za namaz. Šta je u stvari namaz? To jeste kad staneš pred Allaha subhanahu wa ta'ala, ovaj najveličanstveniji ibadet da obaviš, da ti odmah svoje srce pripremiš jer je namaz život tvoga srca. Sve dok je srce živo i dok namaz obavljaš ispravno, tvoje srce je inša Allah u životu. I dođeš na namaz, pripremiš se, nijet doneseš u srcu. Mi smo prija učili i slušali nijeta, pa teško je to sve zapamtit. Ljudi se muče, a ponekad vidiš da jezikom nijeti jaciva stoji na ikindiji. Ili jezikom nijeti podne, a on stoji na akšamu. Nego znači nijet se donese u srcu. I onda kad se stane na namaz sa strahopoštovanjem i kad digneš ruke kažeš Allahu ekber, znači priznaješ Allahu subhanahu wa ta'ala veličinu. I kažeš Allah je najveći, nema znači dunjalučke obaveze, nema posla, nema djece, nema bilo kakve zauzetosti, u tom momentu je rob obavezan da bude na onome što mu Allah subhanahu wa ta'ala propisao, to jeste na namazu, jer kaže uzvišen je sadvillah, Inna salata kanat 'ala al-mu'minina kitaban mawquta. Zaista je namaz propisana obaveza svakog vjernika u određenom vremenu. Tako da od najbolji badeta jeste da čovjek klanja namaz u njegovom vremenu. I sve poslove ostavlja van snage i kaže Allahu ekber, Allahu ti si najveći. To jeste Allah je veći od svega ostalo. Nema obaveze ni zadatka, niti radnog mjesta niti posla bilo kakvog koji zavređuje pažnju da čovjek ostavi namaz. Kad se ovo desi da čovjek preda pažnju nekom poslu ili nečemu, šta dobija? Dobija poniženje da nas Allah sačuva od toga. Nego da bude odgovoran i iskren Allahov rob, koji će se odazvati kada ga mu Ezin poziva i da bude na namazu ili ako je na nekom poslu da sam prouči Ezan, jer će sve ostalo svjedoći što bude čulo taj njegov Ezan i da javno obavi namaz bilo to u fabrici, bilo na putu, bilo u šumi, bilo u vozu ili ne znam gdje, ali da on zna da je on sredbenik Muhammeda sallallahu alaihi wasallam i da svoj namaz obavlja sa strahopoštovanjem. I kad donese tekbir, Šta prvo uči na namazu? Imaju vr, više dova, braćo, ali dova koju mi najčešće učimo i koja je nama najlakše da učimo i zapamtimo, čim podigne ruke kaže Allahu Ekber, kaže Subhanek Allahumma bihamdik. Subhanek Allahumma bihamdike wa tebarek kesmuke wa ta'ala džeduke wa la ilahe gajruk. Slavljen neka si ti Allahu moj odmah slavi i veliča Allaha subhanahu wa ta'ala. Zašto? Zato što Allahu subhanahu wa ta'ala pripada zahvala i svaka hvala. Slavljen neka si ti, gospodar moj, slavljeno i veličanstveno neka je tvoje uzvišeno ime. Nema istinskog božanstva osim tebe. To jeste niko ne zaslužuje i badet osim ti, gospodaru moj. I odmah pohvališ Allaha subhanahu wa ta'ala. Nakon toga učiš i tražiš zaštitu od Allaha subhanahu wa ta'ala da zaštiti od prokletog šeitana. Po jednim predajama kažeš auzu billahi mine šeitanir rađim, utječem se Allahu subhanahu wa ta'ala od prokletog šeitana, a u drugim kaže auzu billahi samil alim mine šeitanir rađim, min hemzihi wa nefkihi wa nefsih, utječem se Allahu subhanahu wa ta'ala onome koji sve čuje i sve zna od prokletog šeitana, od njegovog došaptavanja, puhanja i uznemiravanja. Da se oslobodiš i da ona potpuno smireno u namazu, kažeš alhamdulillahi rabbil alemin. Šta kažeš? Hvalen neka je gospodar Allah subhanahu wa ta'ala, gospodar svih svjetova. Kako ga hvališ, izrećeš mu pohvalu, onako kako je on subhanahu wa ta'ala objavio da ga hvališ. Alhamdulillah i zahvala pripada samo Allahu subhanahu wa ta'ala i nikome više. I Allah subhanahu wa ta'ala po hadisima onda kaže, moj rob me hvali jer si u namazu došao i stupio da razgovaraš sa svojim uzvišenim gospodarom, da budeš u ibadetu njemu uzvišenom i da mu javno izrekneš zahvalu. Ovo, braću, sve napominjemo zbog važnosti samog namaza, da ne bi čovjek u namazu ponekad na brzinu vidjeli se kako ljudi na brzinu klanjaju. Samo dole, gore, požuri, tam vam, preda, salam i gotovo je. Šta kare da ja otklanjam ovo što ima na brzinu, ja odem. Nije da otklanja neokareca u žitkom da padnem Allahu subhanahu wa ta'ala na seždu. I navešemo samo jedan primjer da vidimo šta znači istinski namaz. Šej Jusuf rahmetullahi alej, znate koji je živio tamo na prostorima naše Bosne, jedne prilike je predvodio namaz i ostao je toliko dugo u namazu da su neki ljudi pustili sami, predali selam i otišli. Kare, nema mi njega kad čekat, hajmo mi. Ovi koji su ostali, bio im je ibreti čudno i kažu na kraju, tako te Allaha šeheh, gde nam objasni zašto si toliko ostao u namazu? Gledaj sad ovo, braćo, dobro zapamti. Kad ja sam prvo tio da vas odvojim od sebe, pa sam onda tio da vas odvojim od vas, i onda sam tio da vas odvojim od Dunjaluka i da tek onda stupite u namaz. A zar nije ovako? Prvo kad stane kare koli je ovaj, dođe šetan prokleti. Pa onda kažeš dok središ svoje neke poslove dunjaluške i losevi razmisliš i kad čovjek vidi pa ova još ne ide na ruku onda tek shvatiš da si u namazu. A ti bi do tada možda već dva rekiata klanju. Kakvi bili bili ti rekiati? Nego kar je da vas odvojim od ovih stvari pa da tek onda shvatite da ste u namazu. I neki su dok ovo bili shvatili, oni su već na vrata otišli. Neće da bude teško mu, ali nije mu teško na autobuskoj stanci da stoji dva sata da stoji u društvu tri sata, jedni gledaju utakmice, jedni hodaju, ali onaj koji voli Allaha subhanahu wa ta'ala istinski, njemu je najljepše u namazu. Jer poslanik sallallahu alejhi ve sellem rekao radost moga oka je u namazu. Nema veće radosti i užitka za roba na zemlji od namaza. Zašto? Zato što si najbliži Allahu subhanahu wa ta'ala tada. Najviše izričeš pohvale njemu azze ođel. džel. I najviše prilike imaš da stekneš nagradu, da te Allah očuva i da tvoje srce bude živo. Ovo je suština onoga da shvatimo, pa kad stupimo namaz da osjetimo zaista užitak, da se ramena stisnu u safu, da kod kuće svu čelja sabereš ako je daleko mesčin, pa da kažeš kad se oglasi jezan da svi uzmu abdest, pa da u svakoj kući uspostaviš namaz u džematu, da nikom ne bude teško, da ne kaže ono dijete tamo brzo klanja, žena se umorila, ona je sjedi na stolci, nego da sakupiš u džemat i da klanjaju svi zajedno. Dalje što učimo ovome važnom, braćo, najvažnijem tjelesnom ibadetu, odmah, znači, na rekiatu prvom, kad učiš nakon ove dove, učiš suratul fatiha i nakon zahvale Allahu subhanahu wa ta'ala, spominješ njegova lijepa i uzvišena imena. Ar-Rahman ar-Rahim, milostivi i samilosni, Maliki jeumid din, gospodar sudnjeg dana ili vladar sudnjeg dana, ko je vladar i na nebesima i na zemlji, on subhanahu wa ta'ala, kome pripada vlast i na nebesima i zemlji, njemu azze wa džel, i onda uči smireno, i jake nabuduva, i jake nesta'in, samo tebe obožavamo Allah, naš braće, ovo su velike riječi, Kad kažemo samo tebe obožavamo i samo od tebe pomoći tražimo, ovo dvoje mora biti zajedno. Ne može čovjek reći samo tebe obožavam i onda praviti pauzu. Ne nego ovaj ajet zajedno učiš odma. I ja ke nabudu samo tebe obožavamo. I samo od tebe pomoći tražimo u čemu? U svim poslovima i ibadetima. Jer to što namaz isto obavljaš te Allah subhanahu wa ta'ala pomogao. A kad kažemo samo tebi robujemo gospodaru naš. Znači tebi pripada zahvala. Tebi pripadaju najljepša uzvišena imena i svojstva. Ti si gospodar i vladar sudnjeg dana. Samo tebe obožavam. Znači nema nikoga ko zaslužuje ibadet osim Allah subhanahu wa ta'ala. Nema nikoga kome pripada vlast osim Allahu subhanahu wa ta'ala. I kad kažemo ovo ibadetu, braći, onda moramo znaći šta govorimo. Ne može rob onda otići tamo na izbore, ne uzubillahi ta'ala i da glasa za partije i političare koji se bore protiv šarijata Allaha subhanahu wa ta'ala. Može li kazati i jake nabudu? I onda kaže obaveza svakog muslimana jeste da glasa za SDA. Obaveza svakog muslimana jeste da radi na zbližavanju religija. Obaveza svakog muslimana je da radi na širenju demokratije ili nečega. Mogu li ove riječi stati u jake nabudu? Wallahi ne mogu. Iake navodu samo tebe obožavamo. Znači, odričemo se svi sistema parlamenta, ustava, izbora, ibadeta, naklanjanja, poklanjanja. Svega se odričemo samo tebe, Allahu, našo obožavamo. Wa iake nesta'in i samo od tebe pomoći tražimo u čemu? U svemu, braću. U poslovima, u ibadetu, u ženitbi, u rađanju djece. Samo kažeš gospodaru naš, ti nam pomozi. Ti nam podari sve ono što je najbolje za nas. Ti nadahni naša srca da budu živa i ustrajna u vjerovanju. Ti nam podari snage da ti činimo i bade sve dok smo živi. U, nakon ovoga ajta, kad kažemo samo tebe obožavamo i od tebe pomoći tražimo, Allah subhanahu wa ta'ala nas poučava na kakav način da mi tražimo sebi pomoć. To jeste ihdina sirat al mustaqim. Uputi nas na pravi put. Šta je pravi put? Pravi put je put s kojim je Allah subhanahu wa ta'ala zadovoljan. Pravi put put je s kojim je Allah subhanahu wa ta'ala dao da prođe najodabraniji njegov rob i poslanik Muhammedu sallallahu alaihi wa sallam. I svako onaj ko misli da postoje putevi mimo ovoga puta je zalutao. Vidjet ćete sad ove činjenice, braćo. Ako kaže stranački put i svi kažu, vidjeli se na onim plakatama, kaže ovo je neuzabila je tala pravi put. Ili pravi put je kad je put Evrope. Ili pravi put je ovakav ili onakav. Nije nego je pravi put ono što je Allah subhanahu wa ta'ala dao u objavi. I onaj ko istinski obavlja namaz, skrušeno, on zna šta znači ihdina sirat al mustaqim. Uputi nas na pravi put. I Allah subhanahu wa ta'ala u sljedećem ajetu, braću, nama objašnjava šta je to pravi put. Sirat al ladine namte alejhim. To je put onim kojima si ti ukazao svoju blagodat. Kome Allah subhanahu wa ta'ala ukazao nijamete i blagodati? Ukazao je onima koji su iskreni i dosledni. U ajetu u kome kaže stazbila Ome yuti illahe var rasule fe ulajke me'al nezina ne'amallahu alaihi minan nebijine wa siddiqine wa šuhedai wa salihin wa hasna ulajke rafiqa. Oni koji se pokore Allahu subhanahu wa ta'ala i koji se pokore poslaniku, oni će biti u društvu oni koji su vjerovjesnika, iskreni i u društvu šehida. Oni su oni kojima je Allah subhanahu wa ta'ala svoje dao od blagodati i svoje nemete. I to su oni koji su na pravom putu. Wa hasuna ulajke rafika, a kako je to divno društvo. Zar ne bi neko od nas, a svako bi volio, jel tako? da inša Allah na sunnijem danu bude proživljen u društvu poslanika sallallahu alaihi wasallam, da bude u društvu Ebu Bekra radijallahu anhi i ostali ashaba i da bude u društvu šehida da im se Allah smiluje. Ako hoće da bude od takvi, onda mora da ide tom stazom i tim putem, jer to je pravi put. Dalje, u, dalje u ajetu ome kaže, a nemoj nas uputiti na put oni na koje si se rasrdio i na put oni koji su zalutali. I vidjet ćete sad ovdje jednu stvar koja je jako teška, ali ćemo je spomenuti da bi ljudi znali da se odvoje od onoga što Allah subhanahu wa ta'ala ne voli. Svaki dan u namazu i ostali muslimani uče i mole Allaha subhanahu wa ta'ala, kaže gospodaru naš, uputi nas na pravi put, na put onih kojima si dao svoje blagodati, a nemoj nas uputiti na put na onih na koji se rastredili i koji su zalutali. Ko su to? To su židovi i kršćani, da nas Allah sačuva njihovog puta. Obaveza svakog muslimana jeste da se odrekne tog vjerovanja i da se odrekne načina toga. Zašto? Zato što Allah subhanahu wa ta'ala nije zadovoljan sa tim. Zadovoljan da je jedina vjera na zemlji bude Islam, jedina objava na zemlji važeća je Kur'an i jedini poslanik koji se slijedi jeste Muhammedun sallallahu alaihi wa sallam. Sve ostalo postaje šta? zabluda i dalaleti krivi put. I vidjet ćete oni koji danas uspostavljaju međureligijska vijeća, koji predlažu da se zajedno grade bogomolje, koji rade na tome da izjednače ove tri, kaže, svjetske religije, oni koji rade na zbližavanju tih religija i oni ove ajete uče svaki dan. I vidiš ga usto sa namaza i kaže, mi mora da radimo na projektu zbližavanja religija. Je li njegovo srce živo u namazu, braćo? Nije. Što nije zato što ovo ništa nije razumio? Kako će kazati Allahu moj, nemoj me uputit na njihov put i onda ode sjedi tamo danima i piše dijela i troše i metke muslimanske i prave nekakve tamo ustanove i pozivaju na bratimljenje između čega? Između muslimana i ovi ostali. Allah subhanahu wa ta'ala je to zabranio i molim Allaha uzvišeno da nas oslobodi toga. Amen i da nas sačuva te zabune i spletke i mi smo dužni da muslimanima ukažemo na ove stvari i dužni smo da im pokažemo da su obavezni da se odreknu ti puteva i da su obavezni da se vrate na put tevhida, da se vrate na pravi put, da budu na putu s kojim je Allah u poslanju sallallahu alaihi sallam došao i da budemo zadovoljni da nam Allah subhanahu wa ta'ala bude gospodar, da njemu uzvišenom činimo ibadet, da svoj namaz obavljamo sa skrušenošću i da to radimo na način kako je to radio Allaho poslanik Muhammedun sallallahu alaihi wa sallam. Dalje u namazu znači se uči nakon ove dove fatiha, uči i se amin, primi naš gospodar u ovu dovu koju smo na početku učili. Nakon toga se uči jedna kraća sura ili sura, duža nije bitno koju ko zna. Međutim, ono što je čovjeku lahko da prouči na namazu. Kad bi uzeli na namazu, obično ljudi najbolje znaju suratul ihlas, a ovo je važna sura, ima važnost trećine Kur'ana. Pa mi često učimo odmah bismillah, alhamdulillah, kad završi fatiha, odmah kul huvallahu ahad. Međutim, to je velika sura i važna sura. Svaki ajed u Kur'anu je važan, ali ova sura ima posebno značenje. Kad kažeš kul huvallahu ahad, reci Allah je jedan. Pogledajte, braće, šta je tevhid. Pogledajte zašto je ova sura nazvana Ihlas. Znate šta je Ihlas? Ihlas je iskreno robovanje Allahu subhanahu wa ta'ala jednom i jedinom i nijekanje svih božanstava mimo toga zato što ne postoji i ne važi. Ko je ovu suru shvatio, on je odmah inša Allah u dobitku. Jer Allah uzvišeni kaže se od bila Fed'u Allahe muhlišine lahu dine wa lehu kerihel kafirun. Vi Allaha subhanahu wa ta'ala dozivajte istinski, samo njemu činite ibadet. Pa makar to bilo krivo kjafirima. Biće im krivo, ali nekim budi krivo. Ali mi ćemo dozivati Allaha subhanahu wa ta'ala u svojim molitvama, u svojim dovama, u svojim ibadatima, u svojoj bogobojaznosti i srcu svome, samo njega uzvišenog, jer je on jedini dostojan da mu se čini ibadet. Reci, kaže, on je Allah, kul Allahu ehad, Allah je jedan, Allahu samed, Allah je utočište svemu, Sve što robu treba, Allah subhanahu wa ta'ala mu je utočište. Juče smo govorili, sve što u srcu ima briga, tuge, tegoba, sve to predaj Allahu subhanahu wa ta'ala. I kad dođemo do sežde, vidjet ćemo, braćo, da Allah subhanahu wa ta'ala dao da je rob najbliži njemu uzvišenom kad je na sežde. Pa kaže Allahu moj, šta god ti treba, zanijeti dobrovoljno, jer na farz namaz učiš samo dove koje su propisane, U sunnetu poslanika sallallahu alaihi wasallam na farz namazu nema učenja dova na naš jezik, nema dova koje nisu utemeljene u smislu da mi izmišljamo nešto nego dove koje je propisane u hadisu poslanika sallallahu alaihi wasallam. Allah je utočište svemu i sve što ti treba iznesi svom uzvišenom gospodaru. Njemu uzvišenom nikad neće dosadi kad bi čitali sve što postoji robova na zemlji. U jednom momentu svi od Allaha uzvišenog tražili, Allah je kadir da im svima udovoli i da ništa to ne bude za njega subhanahu wa ta'ala teško, nego Allah je kadir da učini sve i sve ono što je robu potrebno. Allah usamed, lem je lid valem juled, nije rodio i rođen nije. Ovo su, braćo, sve dokaze protiv ovih koji hoće da ne uzubila je tala. Izvitopere menheđehli sunnata od džemata. Oni koji hoće da uspostave međureligijska vijeća, ova sura stavlja sva vijeća van snage. Nijedno vijeće na zemlji ne važi osim vijeća u kome se kaže reci Allah je jedan, Allah je utočište svemu, nije rodio i rođen nije i nikomu ravan nije. Ova sura stavlja van snage sve. Kad bi bilo temam pola miliona ljudi na konferenciji, sve im je batil. Zašto? Zato što hoće ne uzubillahi ta'ala o Allahu da iznesu ono što nije. Ko je dužan da to danas prenosi ljudima i potvrđuje oni koji su spoznali istinu i one koje Allah subhanahu wa ta'ala počastio da ovo znaju i moraju to govoriti javno, makar ga koštalo života, ali mora da kaže da ovo se stavlja van snage. Lem je lid, nije rodio, volem julad i rođen nije. Allah subhanahu wa ta'ala nema djeteta. Allah subhanahu wa ta'ala nije kako ga oni zovu, ne uzubillah ta'ala, sveti otac. Kako ćeš praviti međureligijsko vijeće sa ljudima koji kažu ne ozbilja Allah je otac? Kako ćeš praviti međureligijsko vijeće sa ljudima koji kažu Allah ima dijete? Kako ćeš praviti međureligijsko vijeće kad kaže ne ozbilja je tala ima sveta majka ili sveta Marija? U Allahu subhanahu wa ta'ala javno iznose laži. I dođu ljudi sa namaza i kare mi hoćemo da uspostavimo vijeća sa njima, ali kad treba da uspostavi kontakt i dogovor, sa onima koji se bore na Allahovom putu, sa onima koji daju život za islam, sa onima koji živa za tevhid, vidjet ćeš da ne mogu nikako. Nego kaže neuzbila, oni su teroristi, oni su ekstremisti, oni su fundamentalisti, oni pretjeruju. Zašto? Samo zato što drže temelje i fundamente islama i ne daju iz svojih srca tevhida ni za šta. A ova je to učinio i popustio I onda dođe da savjetuje i ostale da su dužni da priznaju da se zbliže sa ostalima koji o Allahu subhanahu wa ta'ala iznose laži. Molim Allaha subhanahu wa ta'ala da to sve vrati njima i da im dadne ono što su zaslužili, a da nas počasti da do kraja svoga života živimo na tevhidu i da umremo kao muslimani. Dalje, braćo, važna stvar nakon ovoga što smo spomenuli uvoda i učenja, Šta tada rob radi u namazu sa svojom skrušenošću, razumijevajući šta uči? Ne mora učiti teško nešto, nego neka uči nešto što mu je lahko, ali da zna šta uči. Ovu suru kad bi učio na farz namazu, jedino ne treba učiti iste sure, treba učiti na dva rekiata različite sure. A na dobrovoljnim namazima i kad bi učio iste sure na svim rekiatima nije zabranjeno. Ali u farz namazu, znači učit ćeš, zašto je ovo od preporuka, se uči prima na sabahskom sunnetu. Čim ustaneš ujutru i oči progledaju na sabah, na prvom rekiatu odmah učiš Kul ja, ejuhal kafirun, la e'budu ma ta'budun. Prvo učiš ovu suru. Što? Da se odrekneš širka i kafira do kraja odmah. Čim su oči progledale. I na drugom rekiatu kažeš Kul huvallahu ehad. Reci Allah je jedan. Znači da se odrepne širka i kufra i da potvrdiš tevhid čim ti je srce ujutru ustalo budno. I ovo se znači kad ne bi znao ništa uči ove dvije sure. I moli Allah da te kutariše i očisti tvoje srce od svih primjesa širka i ostali stvari s kojima Allah subhanu wa ta'ala nije zadovoljan, a onda potvrdiš tevhid i moliš Allah subhanu wa ta'ala da ga ustali u tvome srcu, vidjet ćeš kako tada namaz izgleda. I nakon što proučimo ove sure, znači, donesemo tekbir i kažemo Allah je najveći i onda idemo na ruku. Znači, to se vam u, u terminologiji znači prevodi pregivanje u namazu. Šta učimo na ruku? Učimo Subhan Rabbil Azim. Slavljen neka je moj veliki gospodar. Slavljen neka je moj uzvišeni gospodar. Slaviš Allaha Subhanahu wa ta'ala na ruku. U. E sad ovdje je važna isto napomena, da ne bi to obavljali brzo, samo dođe na ruku kada su, su, su, su, gotovo. Nema su, nego subhana rabbi al azim, subhana rabbi al azim, učiš ispravne ili slaviš i veličaš svog gospodara, nećeš to raditi na nerazumljiv način, nećeš to na, raditi na zamršen način, nego lijepo i dostojanstveno. I kad ideš nakon rukua, kaže, sam ja Allahu limen hamideh, Allah subhanahu wa ta'ala je čuo onoga koji ga hvali na ruku. Vidite, braći, ove radnje koliko su bitne. Nije to samo ideš dole gore. Nego pohvališ Allaha subhanahu wa ta'ala i kare Allah je čuo onoga koji ga hvali. I zamisli sad oni koji brzo klanjaju. Ispravlja se i kare sam je Allah, on men hamda Allahu ekber. Kare Allah je čuo, on već ošao na sežnu. Hoće da izgubi kontakt upola namaza. Nego kad kaže semi Allahu limen hamide, Allah je čuo onoga koji ga hvali, onda kažeš Rabbena velekel hamd, hamden kathiran tajiben mubareken fi. Hvala tebi gospodaru naš, najvećom i najljepšom zahvalom te hvalimo. Jer Allah je čuo koga hvali sad rob još više, želi da hvali svog uzvišenog gospodara. I dok to izgovori, on će ispuniti braću ovaj rukn, odnosno, ima stajanje u namazu, ali će ispuniti ovo zbog čega ne ozbila bi mogao namaz biti pokvaren. Ako bi obavio ruku na brzinu, ispravio si odmah ošao na seždu, šta je pokvario je namaz? Zašto? Zato što nije uspostavio odmaranje nakon rukua ili kasnije ćemo spomenuti odmaranje izređu dvije sežde. Obaveza zadržavanja nakon rukua jeste da izradiš zahvalu Allahu subhanahu wa ta'ala i da se kičma i kosti potpuno smiri. I kad kažeš ovu zahvalu Allahu subhanahu wa ta'ala, onda ideš na seždu. Šta radiš na seždi? Ponovo slaviš i uveličaš svog uzvišenog gospodara. Kare subhan rabbi al-a'la, slavlja neka je moj uzvišeni gospodar. Sa užitkom donio si čelo napod. Kako mi kazali na najniže mjesto, se najbliže Allahu subhanahu wa ta'ala. I da kare slavlja neka je moj uzvišeni gospodar. Nakon seže ovo proučimo tri puta da ne spominjemo dove, ako je ljudima teško naučit, a trebali mi naučit braću i dova koje se uče i na ruku i na seždu još osim ovi, da bi tako što više bili u namazu uživljeni, kako bi bili još više osjetili taj užitak i, ta, i tu ljubav prema Allahu subhanahu wa ta'ala. I nakon toga se znači vraćamo sa sežde i pravimo pauzu između dvije sežde. Između te dvije sežde opet ima dova da tražimo najmanjoj dovi, da tražimo oprosta od Allaha subhanahu wa ta'ala. Ponovo nakon te pauze koji je obaveza napravi da ne bi izgubio ponovo taj ritam, odnosno da ne bi izgubio u namazu ovaj odmor, ideš ponovo na drugu seždu. Nakon druge sežde ustaješ na drugi rekiat i učiš isto kao i na prvom rekiatu. Nakon toga ponovo činiš ruku i seždu i onda se uči etahijatu, u farz namazima na prva, nakon prva dva rekiata se uči etahijatu, a na četvrtom rekiatu, znači na drugom sjedenju se uči etahijatu, salavati i dove. Ovo etahijatu znači ti odmah čim kažeš kad sjedneš, završio si učenje rukua i sečde, kažeš etahijatu lillahi. Allahu subhanahu wa ta'ala pripada najveće poštovanje. Vrsalavatu je najveći blagoslovi. Opet hvališ Allaha subhanahu wa ta'ala. I ovaj način je tahijat koje mi učimo, inša Allah ima potvrdu u hadisu ibn Mesuda radijallahu anhu, tako da nema sporenja da kažemo da li je ovo ispravno ili nije. Znači ispravni ovaj način koji smo mi do sad naučili tahijatu, onda učenja salavata i na kraju učenja dovi. Da objasnimo još ovo, vidjeli ste nekada na tešehu dovrti prst, pomjera ovaj kaži prst. Šta je suština pomjeranja kaži prsta? Neki vrte brzo, neki vrte polako, neki drže, neki staviju, neki isprave, ali da objasnimo šta je suština tog držanja prsta. Znači, ovo je prša hadeta i on potvrđuje Allahu u jednoću svakako. I kad kažeš ettahijatu lillahi, kad god spomeneš Allaha, digneš prst. Ešhedu en la ilahi, opet digneš prst. Kad spomeneš Allahumme, ponovo digneš prst. Allahumme salli, Znači digneš prst. Allahumme barik opet digneš prst. Na kraju ćeš dove Allahumma gufirli ponovo digneš. To je suština dizanja prsta u namazu da svaki put kad se spomene Allah subhanahu wa ta'ala da ovaj prst podsvjedoči njegovu jednoća to ubada i bode šetana prokletog a ne ga bode zato što je odbio pokornost Allahu subhanahu wa ta'ala i zato što je proklet. A mi slavimo i veličamo Allaha uzvišenog i to potvrđujemo svojim šehadetom. Da spomenemo isto jedan slučaj vezan kada je Sej Kutub Rahmetullahi Alej, kad su ga objesili u Misru tamo i kažu o Sejde, kare potpiši ovdje to što si ti objavio knjigu da se odričeš i kaže odmah ćemo te pustiti. Kare tako mi Allaha ovaj prst koji svjedoči Allahu u jednoću, nikad neće potpisati ono što je batil, ono što je zabluda i nikad ja to neću. Kare to znači sejde smrt, kare dobro došla o smrti na Allahovom putu i otišao je da mu Allah podari Firdeus. Ali je slavio i veličio Allaha subhanahu wa ta'ala onako i ostala je korist čitavom umetu od dijela koja ovaj šejh napisao. Dalje je braćo pred sami nama, znači pred kraj namaza, učimo dove, mi smo naučili obično prije, uči se dova rabbenatina fi dunja hasna fil ahrati hasna, zato što je to od najlakših dova, ali da spomenemo samo jednu dovu koja se uči na nakon tešehuda i salavata i da vidimo šta znače te dove pa je potrebno inša Allah se obratiti na knjige u kojima je dijela, u kojima se nalazi, ima namaz u islamu i tako, pa da vidimo šta znače dove koje se uče na teševodu, da bi tako, kako bi rekao sebi, što više pribavili koristi da nam Allah subhanahu wa ta'ala oprosti. Jedna od tih dova glasi ovako, Allahumma gfirli ma qaddamtu wa ma akhartu wa ma asrartu wa ma a'lantu wa ma asraftu wa ma anta a'lamu bihi minni anta al-muqaddim wa anta al-mu'akhir la ilaha illa anta. Kare gospodar moj, ja te molim ono da mi oprostiš ono što sam pogrešio prije, a molim te da mi oprostiš i ono što ću kasnije pogrešiti. Molim te da mi oprostiš ono što sam ja javno pogrešio i molim te da mi oprostiš ono što sam tajno pogrešio. Allah moj, oprosti mi i ono što sam ja pogrešio, ja ne znam zato, a ti znaš bolje od mene. Ti si prvi i posljednji, nema istinskog božanstva osim tebe. Viš koliko su važne ove dobi. Kad to čovjek zna šta uči, njemu je užitak u namazu. Nikad neće žurit. Neće razmišljati kada će še završiti namaz, nego mu je bitno da uživa u namazu. Ne bi Allah subhanahu wa ta'ala primio taj namaz. I na kraju predaje selam, i tako čeka, odnosno nada se da mu Allah subhanahu wa ta'ala primi taj namaz. Molim Allaha uzvišeno da primi naše namaze, da primi naše ibadete, da nas učine od iskrenih njegovih robova koji sa skrušenošću obavljaju namaz s onima kojima je on uzvišen i zadovoljan. Molimo ga subhanahu wa ta'ala da nam podari džennetu firdeus. Molimo ga subhanahu wa ta'ala da nas prođi u društvu poslanika sallallahu alaihi wa sallam. Iskreni šehida. Amin. Ja rabbel alamin. يقول قولي هذا واستغفر الله لي ولكم فاستغفروه إنه هو الغفور الرحيم